Միշտ ներկա հաղորդաշարի ընթացքում այսօր անդրադառնալու ենք 2020 թվականի Արցախյան երրորդ պատերազմի մասնակից Յուրի Արթուրի Հայրապետյանի մարտական ուղուն։ Յուրի Հայրապետյանը ծնվել է 1997 թվականի օգոստոսի 25-ին Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքում։ Հաճախել է տեղի ազատամարտիկների անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոց։ Դասարանի առաջադեմ աշակերտներից էր։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել է Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջում որպես ռազմաբուժակ։ Սիրում էր բժշկությունը, ակտիվ ուսանող էր։ 2016 թվականի հուլիսի 4-ին զորակոչվել է Պաշտպանության բանակ, ծառայության անցնելով Մարտունի երկրորդում։ Ծառայել էր մեծ պատասխանատվությամբ ու որոշել չզորացրվել եւ շարունակել ծառայությունը։ Դիրքի ավակ սերժանտ էր, զինվորների ու հրամանատարների սիրելին։ Պարգևատրվել է մարտական հերթապահություն մեդալով։ Համաճարայակից ընկերոջ Գևորգ Ենոքյանի խոսքով Յուրան իր գործին նվիրված ինծարայող էր, իսկական հայրենասեր ու անշահախնդիր ընկեր։ Յուրայի հետ ծանոթացել եմ 2019 թվականի աշնանը, երբ տեղափոխվեցի երկրորդ պաշտպանականի երկրորդ գումարտակի 5-րդ վաշտ։ Յուրայի հետ ծառայում էինք նույն վաշտում։ Նա բնավորությամբ շատ կենսուրախ, աշխուժ եւ պատասխանատու տղա էր։ Ծառայության մեջ խիստ էր, բայց ազնիվ։ Միշտ փորձում էր հասնել ամենաբարձր արդյունքներին։ Չնայած ինչքան էլ բարդ լինեին խնդիրները, միշտ գնում էր առավելագույն ջանքերը, երբեք չէր հիաստափում, միշտ փորձում էր հասնել առավելագույնի։ Յուրան բնավորությամբ իսկական հայրենասեր էր, այնքան որ իր հայրենասիրությամբ ու լավատեսությամբ կարողանում էր քաջալերը նաև կողքիններին։ Կարելի է ասել հատուկենտ ընկերներից էր։ Ընկերության մեջ վստահելի էր ու շիտակ։ Միշտ ընկերոջը կասեր իր սխալը ու դրա հետ մեկտեղ պատրաստ կլներ այդ սխալը ուղղելու անում։ Յուրայի ու Յուրայի նման տղաների գործը շարունակելու ամենաճիշտ տարբերակը չմոռանալ մեր հերոս տղաներին եւ ամեն մեկս մեր գործում անենք ինչքան հնարավոր է շատ ու լավը, ինչպես անում էր Յուրան իր գործում։ Ու թեվթիկունք լինենք մեկս մյուսից, ինչպես ինքն էր պատրաստ ցանկացած պահի թեվթիկունքը լել այն մարդուն, որ ինչ որ մի բանի թերանում էր։ Ու այդպես հզորացնենք մեր երկիրը։ Նման ձևով մենակ կարանք իմ կարծիքով հարգենք ու հիշենք այդպիսի մարդկանց։ Իրանք այդպես էին անում ու մենք մենք էլ ենք պարտավոր իրանց տված ամենակարևոր բանը, որ իրանք զոհել են, իրանք ինչպես որ իրանց կյանքը ապրել են, պես էլ մենք ապրենք ու մնացածներին նույն այդ օրինակները ցույց տանք։ Համար պատիվ էր յուրայի նման ազնվորության հետ ծառայելը։ Ու իրանից ես շատ բաներ եմ սովորել, ինչը որ փոխանցելու եմ, քան կարամ իմ տղային ու ընկերներիս։ 2020 թվականի պատերազմի օրերին ակտիվ մասնակցություն է ունեցել հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Պատերազմի ընթացքում հիվանդացել է, սակայն հրաժարվել է բուժումից, ասելով, որ չի կարող թողնել դիրքն ու իր զինվորներին։ Զինվորների նկատմամբ հատուկ ուշադրություն էր ցուցաբերում։ Նրանց վերաբերվում էր ինչպես սեփական երեխաներին։ Հոկտեմբերի 23-ին գումարտակով տեղափոխվում են Վերին Վեյսալու կոչվող տարածք, որտեղ հայտնվում են ճշնամու կասետային ռումբերի թիրախում։ Յուրան ստանում է բազմաբեկորային վնասվածքներ, սակայն չի լքում մարտի դաշտը ու շարունակում է օգնել իր զինվորներին։ Օգնությունը տեղ հասնելուն պես Յուրային ծանր վիրավոր վիճակում հանում են դիրքից եւ փորձում տեղափոխել հոսպիտալ։ Հիվանդանոցի ճանապարհին Յուրան անմահանում է։ Մայրական անասելի կարոտով ու հոգու ցավով է Յուրայի մայրը Սիլվա Հերապետյանը խոսում որդու մասին։ Յուրայիս մասին ես երբեք չեմ կարող խոսել անցյալով, նա միշտ ներկա է, ներկա է իմ հուշերում, իմ ապրողներում, այնքան ժիրմանուկ էր, այնքան ջերմություն ու լուսավորություն է բերել իմ օջախ, շատ աչքի ընկնող, գեղեցիկ ու հմայիչ, 3-4 տարեկանում հաճախել եմ մանկապարտեզ, որտեղ աչքի ընկել իր համեստությամբ, իր բարիությամբ, իր անկեղծությամբ, շատ լավ էր սովորում։ Ուսուցիչները միշտ գովում էին ու սիրուն որդուս, իսկ ես որպես մայր հպարտանում էի տղայով։ Տղաս կրում էր իր պապի անունը, որը 29 տարուն է ապրել ընդամենը այնքան երազանքներ ունեինք որդուս հանդեպ, այնքան նպատակներ, այնքան լուսավորը, ապագայի կերտում որդուս համար։ Ուզում էի որդիս բժիշկ դառնար, մարդկանց բուժեր, մարդկային կյանքեր բրկեր, սիրում էր օգնել մարդկանց, ինչով որ կարողանում էր իր խորորդներով, շատ անկեղծ էր, բանիմաց, այնքան շնորհակալ էի Աստծուն, որ հենց հյուրին էի տղաս։ Այնքան հոգատար զավակ է, չեմ կարող նկարագրել։ Բարերն անզոր է նկարագրել ու որդվում, նանթերի է յուրահատուկ։ Ընկերները, թե դասախոսները, թե հարևանները, բոլորը սիրում են որդուս։ Բոլորն ասում են, որ նա առանձնանում է բոլորից, առանձնահատուկ էր ամեն անգամ ոստ բարձրանալուց մամի համոբաս սարքի ոտանեք ուտեք, երբ այուսակն եք պատրաստում, մամ այնքան դիրվոր յոծի որ երեխեք սուտեն, յոծ երեխեքս հետո ես շատ հոգատար էր, շատ չեմ կարող նկարագրել։ Երբեք չէր դժգոհում իր ծառայությունից, միշտ գոհ էր։ Հրամանատարական կազմը նույնպես սիրում էր որդուս։ 20 թվականից Հարաբաստիկ պատերազմը 180 աստիճանի տակ փոխեց մեր կյանքը։ Սեպտեմբերի 27-ին առաջի կրակոց լսելու փորձի սլացավ դեպի Զորամաս։ Կյանքում չեմ մոռանա այդ րոպեները։ Տանը ես էի յուրաս։ Նա հանգստացնում էր ինձ՝ «Մամ, չվախենաս, մամ, մի վախեցի, մերոնք են կրակում» տվեց, ես քթից ծաղկ, քրծի ծաղկ տվեցի։ Աղաց երրորդ պատերազմն է, որ մայրը տեսնում է։ Աստծուց աղաչեցի փրկել որդուս, նրա փոխարեն իմ կյանքն էի խոստանում խնդրում եմ Տեր Աստված փրկիր որդուս, տար ինձ, բայց որդուս պահիր, նա տանս լույսն էր, մեր տան ուրախությունն էր որդևն ու ճկունքը, եղբորը, բարդությունը։ Երբ պատերազմի ժամանակ օրը մի քանի անգամ զանգում էր, բայց երբեք չէր բողոքում։ Միևնույն բանը հարցնում, մամ, հերոստացույցի ինչ է ասում։ Զինադադարից չեն խոսում։ Պատերազմի ժամանակ մի քանի օրով տուն եկա որդիս, շատ հիվանդ։ Նույնիսկ չճանաչեցի որդուս, 14 օրվա մեջ դա հաս 20 տարով ծիրացել էր, մազերը ջերմակել էին, մի հարեր, չեմ կարող նկարագրել այդ պահերը, հոկտեմբերի 17-ին հիվանդ վիճակում նորից գնաց, ինչքան աղաչեցիք, որ մնա չլսեց, չեմ կարող, տղաց բուժվիր նոր գնա, մամ հել չասես, դիրքս ու երեխեքս ում թողնեմ։ Չլսեց գնաց, վերջի զանգը եղել է օգտեմբերի 22-ին ուշ ժամին։ Հոր վրա է զանգել, հայրը քնած է հեռախոսը ես եմ վերցրել, մամ ինչ եք անում, սա չպարկած եք, մամ ինչ պարկել, Թշնամի մոտ է, դուրս եկեք գյուղից։ Ոնց տղաս, չեմ կարող քեզ թողնել այստեղ ես գնամ։ Մամ, խնդրում եմ գնա, ես արխային լինեմ։ Հետո հարևանուհի զանգեց, թե բա գյուղի կանայք տարահանում են։ Ամուսինս թե դու գնա, ես մնամ։ Ինչքան համառեցի, միևնույն է, ամուսինս համոզեց դու գնա, ես մնամ։ Գնացիկ մեքենան հարևաններով գնացիկ մեքենան սպասում է։ Ուզում էին քեշ չամփիս եսի ջա շուշիում ծնողները շուշի են ապրում։ Ասացի ես չեմ կարող։ Օրթիս թողնել կռվի դաշտում, ես գնամ հանգիստ ապրեմ։ Ես հետ եմ դառնում գյուղ, հարևանը հիսել ինձ հետ։ Այդ գիշեր մնացիկ շուշի, հորստանը, առավոտ արտնացանք, որ հետ գանք ճարտար։ Ամուսինը զանգեց, թե պահ տղան, յուրին զանգել ասացի ոչ, կզանգի, թե չանհանգիստ եմ մի լոր իմացիր։ Զանգեցի, զանգը գնաց, տղար չվերցրեց։ Սկսեցյան հանգստանալ, չի կարող որդիս չպատասխանել իմ զանգիս։ Հետո իմացանք, որ տղաս վիրավոր է։ Կես ճամփին լորը եկա, որ որդիս անմահացել է, արյունը սարելի երակներումս, շուրջ բոլորս մտնվեց, աշխարը դարձավ սև, անզոր եմ, այս ծավիտ եմ, անցել է երկուսու կես տարի, ես չեմ համակերվում այդ մտքի հետ, ու երբեք էլ չեմ համակերտվի սպասում եմ որդուս։ Մնչե մահ երեսման ես կսպասեմ իմ որդուն։ Վերհիշում ամեն մի խոսքն ու կյանքի դրվագը։ Քույրը Վարդուհին դժվարանում է անցյալով խոսել եղբոր մասին նրամարդկային տեսակի ու բնավորության մասին։ Յուրան սիրելի որդի էր, հոգատար եղբայր, ով գիտակցված ընդառաջ գնաց մահվան։ Յուրան որպես եղբայր անթերի էր։ Բոլորը կցանկանային նրա պես հոգատար, նվիրված եղբայր ունենալ։ Նա մեզ այնքան սեր ու ջերմություն էր տալիս, որ հիմա ամեն ինչ կիսատ է, դատարկ է առանց նրան։ Բառերը անզոր են նկարագրելու նրա մարտեսակը, քանի որ նա անթերի էր։ Անթերի էր ամեն ինչում, մեծի հետ մեծ, փոքրի հետ փոքր, երբեք իրեն ավելորդություն թույլ չէր տալիս, շատ աշխուժ երեխա էր, բայց եւ միաժամանակ խելացի։ Դպրոցում շատ լավ էր սովորում, բոլորը նրան գովերքում էին, իսկ ես Սպարտանում էի, որ նրա պես եղբայր ունեի։ Ես դպրոցն ավարտեցի, իսկ նա 9-րդ դասարանը, մենք տեղափոխվեցինք Ստեփանակերտ միասին սովորելու, նա սովորում էր բժշկական քոլեջում, շատ լավ էր սովորում, դասախոսների սիրելին էր, անմիջապես այնտեղ շրջապատ ստեղծեց իր համար, շատ լավ ընկերներ ուներ։ Բժշկական քոլեջը 2016 թվականին ավարտեց, զորակոչվեց բանակ, ծառայում է երկրորդ պաշտպանական շրջանում։ Միշտ գոհ էր իր ծառայությունից, երբեք դժգոհություն չէր հայտնում, թեկուզ այնտեղ շատ ծանոթներ ուներ, հայրիկս նույնպես այնտեղ էր ծառայում, բայց արդեն թոշակի էր անցել, բայց երբեք առիթից չէր օգտվում։ Շատ էր սիրում իր զինվորներին, վերաբերվում էր նրանց ինչպես իր երեխաներին կվերաբերվի ծնողը, բայց եւ միաժամանակ շատ խիստ էր դրա մասին իր ընկերներն բառն եմ վկայում, որ ընկերության ժամանակ ընկեր է, գործի ժամանակ գործ, պարտադրում էր պահանջում էր ինքն էլ նրանց հետ։ Բազմիցս նրա դիրք տուգումների ժամանակ լավագույն էր ճանաչվել։ 20 թվականի սեպտեմբերի 26-ին դիրքերից տուն եկավ, անմիջապես տուն մտնելուն պես գրպանից հանեց մարտական հերթապահության մեդալը, թե բա տեսեք ինչ են տվել, մաման էլ թե ինձ մեդալ պետք չէր, ինձ իմ որդին է պետք։ Բայց այդ օրը դիրքերից երբ եկավ, շատ անհանգիստ էր, մամային ասեց, որ ֆորմես չլվանաս, քանի որ ամեն վարքյան կարողական չեն, քան քանի որ կուտակումներ կար դիրքերում, շատ անհանգիստ է իրավիճակը։ Առավոտյան պատերազմը սկսեց եւ դրանից հետո հալավս չտեսա, քանի որ ես փոքր երեխա ունեի ու տեղափոխվեցի Երևան։ Պատերազմի ժամանակ մի քանի օրով եկավ, երբ մորակրոջս տղան զոհվել էր, բայց շատ հիվանդ էր, բժիշկները չեն թողնում նրան դիրքեր բարձրանա, չլսեց մի երկու օր դեղմեղ խմեց ու գնաց, այդպես էլ հիվանդ։ Նրա հետ վերջին օրը հոկտեմբերի 22-ի գիշերն եմ խոսել խոսել, անընդհատ խոսում էի, տենց որ չկա որ չխոսեինք։ Միշտ մեզ հույս էր տալիս, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, էսա գալու է։ Առանց նրա կյանքը շատ դատարկ է։ Ամեն ինչ կիսատը ամեն օր նրան են փնտրում։ Ծնողները ծովելուց հետո ուղակի չեն ապրում։ Ամեն ինչ այլ է։ Երանի չլիներ չարաբաստիկ պատերազմ ու բոլորս ապրեինք խաղաղ, հանգիստ ու երջանիկ։ Լիարժեք ապրեինք։ Յուրան մեր հազարավոր հայորդիների պես անմահացավ հանուն այսօրվա լուսաբացի, թողնելով մեր սրտերում չսպիացող անտանելի մի վերք։ Միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում, որը նվիրված էր 44-օրյա պատերազմի մասնակից Յուրա Հայրապետյանին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի։